sadri u esedli emri u halu lukdata mir lisani jahu kalli. Uz zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i salavatom na njegovog miljenika Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alihi wa sallam. Drago braće i sestre u islamu, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mi muslimani bi trebali svaki govor početi sa uzvom bismilom i sa salavatom njegovog miljenika. Nijedan govor početi sa tim riječima neće završiti osim sa hajrom. Mi muslimani imamo najbolju knjigu kao uputu, jedinu ispravu na današnjem svijetu. I jedna od tih formula u Kur'anu Zimušanu je Auda. Uida karate il Kur'an, fejsta id billa, kad učiš Kur'an, jel, kad hoćeš da učiš Kur'an, uči, zatraži zaštitu od Allaha šanu, a ta formula je i za svako vrijeme, nije za svaki prostor. Ne možeš pro, e, uzučiti, jel tako, samo samo u mjestu gdje se vrši velika i mala nužda, to je naše kupatke. Euza je kratka, ali je formula za odbivanje šeitana. I nije za odbijanje koliko je za traženje utočišta i zaštite od Allaha. Onaj ko nije ubijeđen u to, on nikad ne potiže, potiže Euzu. Onaj ko nije ubijeđen da svako dijelo zavisi i hoće biti kod Allaha primljen, od nijeta i od bismile, on nikad ne poteže bismile. I on se nikad ne zamisli zašto sam uradio ovo djelo, nego kod svi tu i mali mu, a vidi neko dobro djelo radi, pa on radi i tako dalje. Oni predhodnici naši koji su nas pretekli dobro u, do, u, ovaj, u dobrim djelima i niko ih neće preteći. A ovaj, oni bi, kada bi ih neko pozvao na dženazu, oni bi rekli, sačekaj malo, pa bi iskristalizirali svoj nije, onda bi rekao ja ću Ili ja idem. Ili sačekajmo zajedno ćemo i tako. Mi smo nešto pričali u tri predavanja o Deđalu. O Deđalu bi trebalo pričati jednu godinu svaki dan. Ima se svašta priča. Vjerujte mi. Mi smo ovdje odmah da kažem, pripremili jedan savršen materijal. A ovaj, savršena knjiga je samo Kur'an i sunet poslanika. A što se tiče ove teme, savršen materijal je ovaj DVD. Oni koji su imali ovaj, da, koji su imali priliku da pogledaju dolaske ovaj, na, na, na YouTube, oni znaju o čemu se radi. Ove materijale više ne možete naći na YouTube, zato što su zabranjeni. Ovi materijali su najjači dokazi pojave antikrista, to je zdrđala, ovaj, djelovanja iluminata i cionističkih planova. Ovo smo za vas premijer, pripremili specijalno tako da kad pođete kući da uzmete. Onaj kad ne bude, ko ne bude ovaj, mogu dobiti, jel, kad nestane, nek nekog sačeka tamo, <laughs> uzmemo i posluži Šalim se, idući put ćemo, ako bude, inshallah još u umnožiti. Jer ovih materijala nema na YouTube. Mogli smo mi stotinu spržiti, to je najlakše danas najjeftiniji. Međutim, jedan brat se našao kao, što kažu, ovaj kec na desetku, predložio ovaj, ovaj, ovaj, ovaj projekat i ovo je najbolji šlag na ovo, na ovo predavanje. Otprilike, otprilike spominjali smo neke podatke, opise, e, e, neke neoborive činjenice u današnjici vezano za Dejjal, Ono što čime ćemo početi današnje predavanje jesu tajne protokola cionističkih cionistički vođa. Tajne protokola. Postoje protokoli koji su ukradeni. Kako je došlo se do njih, ne znam. A koji su direktno jel, i lično deđalovom rukom napisani. I ti protokoli nisu ništa, nego jedan, nego jedan statut isteđalo, kako će, se, kako će da se djeluje i koji je princip nastupanja i djelovanja deđala i njegove klape. Rus Sergej Nilos je prvi čovjek koji je otkrio i preveo ovaj, Belina na ruski ovaj, te e, protokole. Ta knjiga se zove Protokolicionističkih vođa. Normalno jevreji oni odbijaju da su to protokoli ono kome se pripisuje samim tim inima. Danas u svijetu dotle je došlo da o svemu smiješ pričat, a ne smiješ pričat negativno za jevrije. Ako to budeš pričao sutra, očekuj da ti dođe neka facana na, na vrat. Je li to nepogrešiv narod? Je li to neko ko je dobio nekakvu nekakav bjanko, nekakvu garanciju od Allaha da sa onima ne smije pričati ništa. Samo zato što su dobro iskoristili drugi svjetski rat. Auschwitz, toliko im je ovaj, a, popaljeno, uništeno, što normalno niko ne smije pozdraviti. Međutim, ovakve jedne protokole normalno oni im odbijaju. Engliz, Viktor Marson je prvi preveo ove, ove e, protokole na engleski jezik i oni su se zvali, zvali židovska opasnost, on im je dao ime protokol cionistički, cionističkih vođa. Ovaj prevodlac tvrdi da su ovi protokoli a zapravo primljen plan kojeg židovski autoriteti skupa sa svojim vođama i ovdje je napomenjeno neko, neko ime <clears throat> Emšil Majer Rothschildom koji koje nude, kaže, svojim židovskim lihvarima, zlatarima i industri, industrializacijama, indust, industrialcima. Ovaj Marson, kao i mnoge face, su završili, ovaj, kako ono kažu, iza čoška, Nerazja, sa, sa nerazjašnjenim okolnostima. Čim je on, zašto? Zato što mu se, tamo se navodi, ovaj, prije toga, dosta prijetlo da tu knjigu ni pošto ne objavljuje na engleskom, pošto je on imao ovaj petl pa to objavio, završio je kako je, kako je završio. Ovaj spomeniti, spomenuta neka, neka, neki, neki, neki vođa, uh, Rothschild, njegova izreka se ovako čuvena spominje, pa ja hoću direktno da ga citiram. Kada dođe vrijeme, naš vođa, vladar svijeta će preuzeti vlast javno ove naše ruke treba da otklone sve što mu smeta na putu. Znači marionete dotičnog jednokog, to je zdeđala ili antikrista, kako ga zovu u doba, ovaj, ništa drugo ne rade nego prave dobru parcelu na ovom svijetu za njegovo javno, javno pojavljivanje. Poslanik Ali Salam, kad je e, opisao i kad je nagovijestio i kad je rekao zbog čega će se pojaviti, nije rekao ni tog vremena, ni zbog tog događaja, nego samo zato što će Dejjal izuzetno biti razjaren. Ta njegova huja će biti uzrok da se on javno, javno pojavi. <clears throat> E, možda je suvišno, ali ponovit ove protokole koji su prevedeni e, direktno tvrdi se da je to da je to sačinio Dajjal. Ti protokola ima više. Ja ću ih nekoliko spomenuti tek tako da vidite šta u njima piše. U prvom protokolu govori se o tome da politika ni u čemu ne može biti u skladu sa moralom. Ako se malo zagledate u naše političare, kakav je imidž današnjih političara, vidjet da je to nekakav uh, serviran, serviran edeb. U islamu se kaže li ponašanje edeb, bilo ono loše ili, ili dobro. Uh, danas političar dobar ne može biti ako ne zna uh, znate kako, zakukuljeno i zamumuljeno pričat, ako ne zna visoko sofisticiranim nekim izrazima, narodima ovaj, bacat prašnu u oči, ako nije nemoralan, To jest, ako je nemoralan, mora pit, mora lagat, mora imati jednu ljubavnicu, čast, čast izuzetcima koji vjera to ili na jednu ili na dvije ruke možemo ovaj nabrojati. A govorim kako ova stvar iz prvog, iz prvog protokola definitivno je na svakom čošku političkog života, političkog života je primjetljiva. U drugom protokolu <clears throat> među svjetinom ćemo, kaže, za presjednika odabrat presjednike – izvršioce poput, poput robova. U tom smislu se drugi protokol, drugi protokol spominje. U trećem protokolu trudili smo se da pogazimo prava izmišljenih institucija. Sve što se zove ljudska prava, da stoji samo kao ideal. Nikad se više ne priča o ljudskim pravima kod danas. A toliko se narušavaju. I baš oni koji najviše pričaju ljudskim pravima poput Amerike, je tako? Oni im definitivno najviše, ovaj, najviše ruše, narušavaju. Samo jedan podatak. Ja sam to prije nekoliko godina čito. Nakon svake dvije minute desi se silovanje u Americi. Vjerojatno to je sad daleko, daleko drugčija, drugčija ona statistika. Ali vidite, AIDS kao problem, kao klica. Tačno se zna gdje je bila, tačno se zna odakle je donešena i tačno se zna da je projekat Dejao. Da, Efendi, ovako, ovako. Jeste. Ajde znači. su samo majmuni imali. Ja da sam nekakav biolog, ja bi to znao vjerojatno i objasniti na, na profi način. Međutim, tačno se zna da je sida produkt Dejalovog, Dejalovog U četvrtom protokolu <clears throat> skrivena snaga, masonske lože. Masonske lože, braćo i sestre, danas rade baš ovaj, što mi rekli ne spavajući. Koriste uljuljkanost, uljuljkanost današnjeg ljudskog roda. Zašto? Vidjet ćete da u jednom od protokola govori da se mase što više zabave sa igrama. Sa igrama. Vi će samo vidite, naj, najbitnija, najbitnija faza života, je li tako mladost? U islamu mladost je do 40 godina. Poslanik Ali se vam kaže, pomoglu sam s mladosti. A vidite danas mladost šta radi? Od 24 sata veliki broj, neću reći da, ve, da velika većina, provodi samo u igri i zabavi. To je definitivno na, nametnuto. Definitivno na, nametnuto. Šta očekivati od ti, od ti generacija sutra? da oni kreiraju društvo, da oni budu pozitivci, da oni nema šanse. Zašto? Zato što su i navike, navike stvar života, je tako? U petom protokolu posijati razdor i mržnu među svetinom u nežidovskom svijetu. To ćemo postići šireći vjerski i nacionalni ekstremizam. Mi smo toliko jaki da svijetu ne postoji ništa nego da nam se prepusti i da, i da nam se priključi. Toliko, toliko smatraju da je snaga kod nje. Mi znamo kod koga je snaga i tako da. U šestom protokolu radi slabljenja proizvodnje u nežidovskom svijetu pod pomoć ćemo i pospješiti ljubav prema luksuzu i zabavi. Uzmi u svojoj kući pa ćeš vidjeti koliko se gleda televizija. pusti svoje dijete da se igra ovaj, na, na igricama ovim savremenim, pa ćeš vidjeti koliko se njemu igra. Pa ćeš vidjeti da od tog momka, od tog momka neće ništa sutra biti nego jedan e, zaglupljeni, zaglupljeni pojedinac. E sad misli, zamislite koliko je ljudi sad ovaj, to poslo i svojim ovaj, problemima, svojim obavezama, kako im dobro dođe to što se samo djeca igraju, zato što oni nemaju vremena da ih upućuju, da im govori, da se druže sa njima. I normalno, problemi su neminom. U sjednom, u sedmom protokolu u cijeloj Evropi trebamo širiti sukobe, zategnutost i neprijateljstvo. Pazite, sedmi protokol se bavi ovim i bavi se Evropom. Jer je Evropa uzeta kao jezgro ovaj, ovaj, cionističkog djelovanja. A vidjet ćete posle zašto. U devetom protokolu naša maskonska parola je sloboda, bratstvo, jednakost. Opet se ovaj, vraćam na ono malo prije sam rekao. Najviše se priča o slobodama, toliko ljudi protjerano. Najviše se priča je tako o, o bratstvu, toliko ljudi ubijeno i toliko se priča o jednakosti. A vidi, a mi vidimo koliko, koliko svijet, koliko svijet daleko je od jednakosti. Tajna deđala i tajne masona, to jest iluminata. Ja bi najvolio da sad stavimo i pogledamo ovaj film. Ovo ko počne gledat, neće se moći zaustaviti dok sve ne izgleda. I ovo će vas dobro postaći na vjeru. Ovdje su urađeni materijali sa nepobitnim dokazima, sa video i ovakvim i onakvim i onakvim pokazateljima za ono što se kaže. Tu podmuku mrežu postavio je Dejjal. U nju se zapliću svi neoprezni. Jeste. Dejjal djeluje poput, vidit ćete na njegovim znakovima, da postoji mreža na ovom i na onom i da je to jedan, jedan od njegovi, njegovi ti pokazatelja. To je masonska mreža i datira od 1776. godine kada je šetan prokleti po imenu, neki dan smo ga spomjali, Adam Weishaupt, nekakav, za njega se kaže da je bio prva ruka do, do, do držala, organizovao iluminate. Organizacija koja se u prevodu znači, no, koja u prevodu znači nosioci svjetlosti, a koja je nastala po uzoru na ime jedno od imena šetana, to je Lucifer. Vi ćete videti i čuti na zapadu da se spominje Lucifer kao nekakav nosi od svjetlosti, postoji vjera na zapadu koja je, koja, koja, koja je zasnovana na vjerovanju u tog nosioca svjetlosti. Mi znamo odakle to datira i tako dalje. Ta organizacija, iluminati ili nosioci svjetlosti, pod navodnim znacima, je napravljena radi izvršavanja nadahnuća koja vrhovni svećenici primjaju od Lucifera. Znate, oni imaju svoje rituale. Na tim ritualima oni dobivaju nadahnuće, to nadahnuće od šeitana. Vrhovno vijeće sastoji se od 13 članova, a oni su isto, u isto vrijeme izvršna komisija drugom vijeću koji se zove vijeće 30 trojice. To je glavna faca. To je glavno vijeće, to je glavna nekakva ovaj, vladajuća deređa. I ovdje sam zapisao jedan a, zanimljiv podatak. u Od ovih 30 trojice. najviše je članova oni koji su uteme, utemeljitelji jedne ideologije, jedne filozofije, a, a to je ateistička, to je materialistička ideologija. Vjerovanje da ne postoji Bog, vjerovanje da posle smrti ne postoji život, e to je. To je e, de facto 1884. godine Marks napisao u svom manifestu komunističke partije. Mi znamo oni koji su živjeli u komunizmu i koji su čitali manifest komunističke partije, oni koji su pročitali kapital i tako dalje, ovaj da e, ideja marksizma zna se sa tačno da Marks potiče iz jevrijske porodice da ovo da ono ideja marksizma, ideja komunizma, ideja ovaj materializma je proizašla iz judeizma. Znate li o čemu su nadugo i naširoko judeji, judeistički onaj, e, vjerski pravnici razmi, ovaj, razgovarali? Razgovarali su i raspravljali o tome da li postoji drugi svijet. I znate kakav, kakva je, kakav je zaključak Eh, judaističkih ovaj, stručnjaka u njevoj vjeri ili teologa, zaključak je da nema drugog svijeta. Ovo zapamtite. I u judaizmu sve završava smrću. A u islamu, je li tako, u hrišćanstvu, sve počinje, sve počinje sa ovom, sa ovom dunjalučkom smrću. Još ćemo se nadovezati ako bude u, u toku ovih tog predavanja vezano za, za, za taj judeizam. Najveći istočni skup održan je u Ingolštatu. A ako možete zapamtiti ovo ime, neki grad Ingolštat. I na tom skupu je Evropa izabrana kao sigurno nije džaba kao baza skrivenih ćelija ili skri, skriveni, kako se kaže danas, loža, koji bi se bavila organizovanje masonskih skupova pod maskom pozitivnih društvenih aktivnosti. Vi ćete njih tamo vidjeti ovako kako se oni slikaju svi ovaj, obično na, posle svakog tog nekog njihovog samita za dobro čovječanstva. I uvijek je plašt za dobro ovoga, za dobro onoga, za problem rešavanja onog, a nijedan problem se nije rešao, e, riješio. Vidjet ćete, ovaj šta krasi šta, šta krasi članove ovih vijeća i šta čla, šta krasi članove o, ovih masonskih ćelija ta organizacija prije svega uzurpira pojedince i organizacije upućuje potrebne prijetnje kome treba montira skandale naručuje likvidacije pla, pra, pravi planove za upravljanje svjetskim vladama i tako dalje i tako dalje. O, Efendija, ti to nama ko, ko nekakvu bajku pričaš. Vjerujte, braćo i sestre, kad pogledate ovo, bit će vam daleko, daleko još jasnije ako bude išala da danas neke stvari koje se u svijetu dešavaju nijekom slučaju nisu produkt prirodnih nekakvi ovaj dešavanja. U toj organizaciji je skrivena vrhovna tajna. Jeste. To su posebni vojnici. To su posebni članovi koji drže do pokornosti tom nosiocu svjetlosti, Luciferu, i koji izvršavaju svoja, svoja ovaj, obećana, obećana, obećane dužnosti. I svaki onaj koji ne izvrši biva, biva, biva likvidiran. I ako bi slučajno neko u pokrajinskoj, toj je četi, i ovo je čuo za tu tajnu, kaže se tamo bio bi, bio bi likvidiran. Jer ove masonske lože, ovi iluminati, ova organizacija, sve ima, ali nema milosti. Postoji samo jedan cilj, zadovoljiti potrebe, potrebe jednoga. A to je, mi smo rekli da oni stoje na jednom, je tako, onaj, prijestolju dva kralja. Jedan je vidljivi, jedan je nevidljivi. još ni vrijeme nije, jel tako, da izađe taj dotičen deđal, a on se, hvala Bogu, pokazuje sa svojim grbom. Grb kog je Weishaupt osvoj, usvojio 1776. godine kao prvi grb iluminata. Ima tamo, vidjet ćete vi na ovom, ako bude inšala programu, taj, taj grb. On na vrhu tog svog grba napisao je ovaj, naša zavjera je uspjela. Onaj ko se bavi zavjerom može biti samo šeitan ili može biti njegov ovaj žestoki ili ekstremni ovaj, sledbenik. A dole u dnu ovog a, grba piše ovaj novi društveni poredak. Novi društveni poredak. 1782. došlo je do ujedinjenja iluminata i masonske organizacije. Normalno, to je To je posebna priča. Ne znam otkud ova činjenica, ali sam je našao za sodno da spomenim. Ova knjiga je prevedena po kojoj ja radim ovo, ovo predavanje dvije druge godine. I ta se kaže da broj masona dostigao 6 miliona, a broj masonskih loža je dostigao 30.000. 30.000 u svijetu. I pa se sad, da bi neko bio mason, mora da bude otprilike sljedećeg opisa. Čovjek koji je prilagodljiv za svaku situaciju. Za svaku situaciju. Kad se govori o humanosti i kad se rade projekti, on je među onim najhumanijim. Koji priča najhumanije stvari i koji je, koji je onaj u, u, u takvim projektima. Kad je u pitanju pobožnost i kad se nalazi u krugovima pobožnih ljudi, on izgleda kao jedan, kao jedan od njih. Kad je u pitanju nasilje, prevara, onda je on jedan od njih. Znači, masoni, čovjek masonske ovaj, facije da bude, mora biti spreman na svaku vrstu, na svaku vrstu ponašanja. Da bi odgovorio, da bi, da bi odgovorio potrebama, potrebama tih loža i njihovih ciljeva. Zna se dobro da je Vatikan član svake crne i bijele organizacije u svijetu. Vatikan je član svake crne i bijele organizacije u svijetu. To je samo jedan dokaz dokle su iluminati i dokle Deđalova ruka, Deđalova ruka došla. Zna se tačno da je ova ruka stajala iza ubistva ovaj, pape Ivana Pavla I 1978. godine. 1978. godine. Njemačka i bivši sovjetski sa, uh, hoću reći, Amerika i bivši sovjetski savez su direkt u direktnoj šaci ovaj direktnoj šaci država. Zašto? E, kad je Sovjetski savez nakon drugog svjetskog rata postala vodeća komunistička sila, bilo je tamo u nekom njihovom vijeću 17 ljudi koji su, da li je to bila vlada i ne znam, kako se zvala, zvao taj element vladajući, e, samo tri čovjeka nisu bili jevreja. Oni su bili komunistički establishment. Samo tri čovjeka nisu bili ovaj, jevreji i ta tri čovjeka su bili oženjeni jevrijkama. Jer znate, svaki čovjek koji je mason ili koji je na nekom odgovarajućem mjestu, on ima posebno ime. On ima jevrejsko vamo ime koga znaju u iluminatima i masonima i tako dalje. Ali ovamo u javnom mijenju on ima ime Richard, ovaj, ona, Hasohusa i tako dalje. Američki židovi, komunisti su bili spremni nakon drugog svjetskog rata i Americi da napravi komunizam. Zašto nije došlo do komunističkog, ovaj, da tako kažem, e, većeg procvata u Americi, danas niko ne zna. Danas niko ne zna može se govoriti o analizama i tako dalje. Samo je jedno tačno da komunizam ništa drugo nije nego dijete judaizma. Ono što smo malo prije govorili. Judaizma. Samo judaizam je vjera za koga se kaže da je objavljena. Judaizam, rišanstvo, islam. Tako. Međutim, judaizam je vjera koja smatra da nema života posle ovog, posle ovog života. Zato kaže se da je e, komunistička teorija, kapital i manifesti koji su već ti, ti, ti kapitalni, kapitalna dijela komunizma, da su zasnovani na judeističkom, judeističkom učenju. Većina, većina deđalovi sedbinika i u Americi ili su mu direktni, jel, ako članovi, kako se tamo navodi, ili su ili su podvrgnuti, podvrgnuti na neki način robovanju njemu. To je danas robovanje kad se kaže u 21. vijeku, znaš, ovaj. Međutim, najviše danas ljudi robuju materializmu. Najviše robuju ovaj, stvarima koje, bez koji danas malta ne svijet ne može. Evo, jednoj muslimanki, bošnjakini, kaži da nećeš više u svoju kuću televiziju, ona će da će rastajem. Jedno je danas muš, muslimanci, reci, ovaj, muslimanki, kad kažemo, ono, da mislim na naše bošnjakinje, nemaš nosi više farmerice, sestro, poslanike prokleo, ovaj, kako, ne može, ona je postala rob tome. E sad vi možete istraživati odakle je došlo to robovanje i odakle zagulicana ideja ovaj zagovaranja da to nije ništa i tako dalje. I zašto primjera radi? zašto je opasno za Evropu i za svijet pokrivena žena, zašto nije razgoličena, zašto je za Evropu i za svijet problem brada muslimanska, nije onih jevrijski ovaj, tamo monaha ili kako ih već, kako ih već zovu, ili hrišćanski e, vjerodostojnika, od te brade uopšte nisu, ili neki umjetnika i tako dalje. Vidite kako produ, e, e, tajna ruka definitivno e, prožima svoje ideje kako on hoće i elektronski, najviše elektronskim medijima zaslepljuje ljude i u našim podsvjestima pravi pravi ovaj e, pravi stanje na, na de facto na ovom svijetu kako on hoće. Ima jedna fina ovako nije anegdota, nego je doktorska doktorsko istraživanje nekog Klein Michela, doktor rektor Univerziteta Južne Kalifornije, On je u svom istraživanju došao do sljedećih podataka. 96% populacije u Sjedinim američkim državama država posjeduju inteligenciju ispod prosječnog nivoa. 96. Samo 4% nad prosječno inteligentni Amerikanaca. E zato Dejjal najviše djeluje preko Amerikanaca. Najviše. E, Kaže se za Amerikance da skoro ne poznaju nikako druge narode, a ja sam bio, e, lično sam gledao jednu emisiju koja je pokazatelj da Amerikanci vrlo ili skoro nikako ne poznaju svoju istoriju, ne poznaju ovaj činjenice kako je Amerika nastala, odakle, šta i tako dalje. Amerika je zemlja neprosvijećene većine. Tam se sidla rečenica. Amerika je, Amerika je zemlja neprosvjećene većine. Zemlja u kojoj su objedinjene mnoge kontradiktornosti. To je nemoguće u islamu. Nemoguće u islamu. Da budu objedinjene kontradiktornosti. Poslani kaže, ono što je naređeno, jel tako, čisto je, ono što je zabranjeno, čisto je. Između toga su šuhubati, ono što je sumljivoj. Kaže poslanik, ono, onaj ko se tog sačuva, spasio je svoju vjeru. I tako da. Sejid Kutb, šehid muslimana, čovjek koji je zbog svog tefsira obješen. Čovjek čiji će tefsir do sudnjeg dana se onaj, čitat. On kaže, ko su djedovi prvi doseljenika u Ameriku? Oni se mogu podijeliti samo, kaže, u dvije grupe. Grupa zločinaca, lopova i ubica. Jedna grupa. I druga grupa avanturista, trgovaca, nekretinama i uživanjima. I kaže, potomci ovakvih djedova mogu biti samo zločinci, avanturisti ili oboje. Zato Dađalova ruka drži koncu Americi i pokreće marioneta raspoređene po američkim ministarstvima. To je definitivno tako. Da je to istina potvrđuje i jedna naučanica od jednog, od jednog dolara. Od danas uzmi sebi zadatak da dođeš do naučanice jedan dolar. I kad budeš pogledao ovaj materijal, da ti, da ti bude jasno kako god prisaviješ onu naučanicu, da izlaze neki, neki tamo iluminatski elementi i značenja deđalska. Jer se kaže da je taj dolar direktno šetan ili deđal donio kao novčanicu u Americi. A vi ćete ovdje najbolje, najbolje vidjeti. Kada se za jednog od prijesjednika koji je bio mason, Ronald Reagan, mnogi su ga zapamtili, osam godina je vladao Amerikom, najveći nekakvi stručnjaci u američkoj administraciji govorili su za njega da je bio poglup. Poglubio čovjek. Ali osam godina bio na mjestu predsjednika. Hollywoodskim tajnama raspolaže jedan čovjek, a to je Dejjal. Onaj ko se za njega opredijeli ili će sa njim nastaviti do kraja ili će biti ubijen. Kažu za Melanie Monroe da je bila kako kažu, ko sa šeitanom tikve sadi, o glavom se razbija. Ona je htjela da objelodani jednu aferu sa jednim prijesednikom prije nego što je ona ovaj, je htjela da objelodani, bila je otrovana. Bila je od... Sad može se tamo ovaj, manipulisati s ovim i s onim, ali kaže se za nju da je bila jedna od njih, jer tamo u, u, u zapadnom svijetu najviše i jedino mogu uspjeti u ovom dunjaličkom životu ljudi koji su povezani sa iluminatima, sa masonskim ložama, to jest koji su u toj nekoj vezi sa deđalovom rukom. Američka kinematografija je savršen način da deđal može nesmetano da odašilja svoje razvratne ideje i tr za da truje svije cijelom čovječanstvu. Naravno, ružno iskrivljenu sliku šalje o Arapima, o muslimanima. Sad smo malo prije spomijali ovaj, jel ono što je od sunneta poslanika, međutim, danas je, danas je nazvan. Šta je poslanik Ali Salam rekao? Neće sudnji dan nastupit dok ljudi koji su lošeg morala ne budu jel, na nekoj ljestvici ovaj, poštovanja i onaj, nešto što je im. A oni ljudi koji budu moralni i od edeba, bit će nazadni, bit će zaostali i neće biti neće biti neće biti zanimljivi. Narod Aljaske, ovo je zanimljivo, narod Aljaske je 70. godina polupao u televiziji. Sve televizijske ekrane u svojim kućama i radioaparate, Svativši da, s, da, su, se, da su pod uticajem elektrons, elektronskih medija istinske ideje pomutile, a tradicija netragom nestala. Ja prvi put sam čuo ovu ovu činjenicu i ovu 70. godina, znači kad sam ja prilike nekad rođen tam bio, u Aljanskoj je provrela nekakva ovaj, huja ili ne znam, istina. Ljudi su skontali šta im je televizija i elektronski mediji uradili. Polupali su sve ovaj, TV i radio aparate. Sad, šta će biti muslimanima, šta će biti s bošnjama koji su, kažu, pe, peti u svijetu jel, po gledanju televizije ili su osmi. Sad to varira iz godine u godinu. Što se tiče za, za posjedanje umje, umova i tijela, ovo molim vas svako, dobro, saslušajte, definitivno je ovo istina. Imaju dva metoda za posjedanja umova i tijela od strane Dejala i njegovog saučesnika, jel, ovaj, Iblisa, Lanatul Ali, Prvi metod je korištenje iblisovi sinova i skupina griješnika džina kako bi zaposjedali muslimane do te mjere da oni postanu samo tijela pokretna sa unutrašnjom snagom koje su njima zavladale. Takav čovjek zauzima samo obilježje spola i svoje porodice. Vi manje više znate da se ja bavim učenjem sihir i obsjedanje mesom nikad u životu ljudskom roda, ljudskog roda, čak ni u Musavu, ali i sa salam vrijeme, nije bio više zastupljen. Zna se tačno da, da vojnici, da jedna od armije, je tako, da žalovi će biti sihir. Evo, kući kad dođeš, brate, ako ne vjeruješ u teoriju, pusti sebi neku ruku, ne morate niko vidjeti, pa ćeš vidjeti jesi li pozitivan ili negativan. Da li te je kakav ovaj zaposeo ili nije? Ako nisi klanio do sad ili do prije pet godina, nisi upražnjavao islam, a imao si više od 15-16 godina, morao se i uvući nekako. E, dokaz, jedan od dokaza o ovome jeste i e, jedan, jedan video materijal na YouTube-a, to je onaj, kako se zove, Leptir of Late, čini mi se tako se zove, u kojim se smata da svaki američki predsjednik je bio demoniziran. Ali eto, to su opet, opet bit, može biti ili ne može biti. Ali hoću ovo da kažem. E, jedan od učača ruke u Americi, Arap je bio. Njemu je najviše u Americi dolazilo bošnjaka. I on se pita šta je to sa braćom bošnjacima. Svi su maltene obsjednuti vi niste u tom svijetu i ne možete gledati kroz tu prizmu. A vjerujte, ovaj, i ne može, i nije ispravno da se sve gleda ovaj, od sihira, je od mesa, je od šeitana, je od džina, je od ovog odona. Ljudi muslimani koji nisu nakačili i koji nisu sustali se sa tim problemem, čak i vjeruju i ne vjeruju da taj svijet nama nešto i može i ne može. Kur'an tamo kaže da onaj koji se bavi kamatom na ovom jel, tako svijetu, bit će proželjen na sudnjem danu kao onaj koga je opalio, opalio šeitan opalio šeit. Hoću da kažem da ova konstatacija brata Ebu Dauda koji je napisao ovu, ovu, ovu, ovu, ovu knjigu je definitivno tačna. Ja sam ubijeđen. Danas većina ljudi na ovom svijetu, većina ljudi je pod uticajem da li nekog džina, da li nekog, da li nekog šeitana. Drugo je ono što je Allah Šanu stvora, staranjem našim ovaj stvorio i šeitana koji je pratilac nas i tako dalje. Drugi metod je metod predstavljanja Drugi metod predstavlja svojevrsnu masovnu hipnozu putem medija sa jasnim akcentom na elektronske medije. Obezvređivanje progresivne ideja, gubljenje osjećaja za etiku i gubljenje morala. Ljudi su danas toliko zauzeti beznačajnim stvarima. Vidite na zapadu. Ko je bio na zapadu? Na zapadu je super, čisto, sve ja. Kad sam neki dan bio u Minheru, rekao, danas bi se potpisao da živim u Minheru. Samo radi čistoće, urednosti i tako dalje. Međutim, kad vidim koliko ljudi ulažu u, na zapadu na jednog cuku, ja kažem, nisu normalni. Ne da su, ne, ne da su demonizirani. Oni nisu normalni, kao bića. Da je, da je toliko narušen, ovaj, narušena a, vrijednost, kvalitet i tako dalje. Djeci serviraju, hvala Bogu, na zapodu ideju o pobjedimo čovjeku, supermen. Mi mislimo da je supermen tek tako izašao. I jedna fina konstatacija ovog pisa jest sama ideja o supermenu je proizašla iz storije u kojoj stoji da je čovjek pobjedio Boga. A jeste. Tamo u jednom citatu, Tori, te vratu tom, oni kažu Tora, nema ništa o Tori tu, kaže se da je Ona je čovjek pobjedio Boga. I Iz toga mogla je proizaći jedna ideja da se stvori jel, priča o čovjeku koji je nepobjedio. I Amerika sanja, onaj obični narod, sanja da će doći nekakav spasilac poput Supermana, poput Spidermana, koji će ljude spašavati, koji će vaditi iz ovog iz onog. Držalove smutnje i s ovim ćemo završiti. Ono što je poslanik Alessam rekao rijeka vode i rijeka vatre. Poslanik alaihi salam, ove hadise koji ću spomenuti su ili u Buhari ili su u muslimu. Ovaj, poslanik alaihi salam nas obavještava i uči da Dejjal se pojavi da će za njim imati dvije rijeke. Jedna je u obliku vatre, a jedna je bijela poput vode i kakva je već voda. I poslanik alaihi salam kaže ni pošto da probate onu koja izgleda kao voda, nego kaže da se napijete i da kaže ako možete bućnete u onu što izgleda, što izgleda poput vatre. Jer ona koja izgleda poput vatre je pitka, mokra i prava voda, a ono je vatra što izgleda poput, poput onaj vode. Za sobom će vodit, nosit nešto kao džennet ili vatra. Ono što mislite da je džennet, tu je vatra. Ono što mislite da je vatra, poslanik nas uči da je, da je jel voda, da je spas. U njegovim rukama su riznice hrane, ovaj, u vrijeme gladi, je samo se bilježi jedan El Mugir ibn Šobe, kaže, niko nije vjerovisnik je pitao ono što sam ja pitao. On mi odgovorio, a šta ti on može naškoditi? Misli se, misli, misleći na Deđala. Odgovorio sam, jer govore da on ima planinu hljeba i rijeku vode ali se salam odgovara, a, ali on je kod Allaha Đalešani, Đalešanu manje vrijedan od svega toga. Buharija znači, ovaj, bilježila hadis. A on je od svega toga, jel kod Allaha Đalešanu manje. Četvrta stvar koja se navodi od njegovi smutni, on će imat snagu metala, imat će bogatstvo zlata. Kaže poslanik Ali Salam, pored grobnica, pored napuštene mjesta, kad Deđa bude prolazio, govorit će neka se pojave jel, riznice, nek se pojave bogatstva. Poslanik kada se nam kaže da će za njim ići kao, kao rojevi čela, pčela. Kako će to izgledati, Allah najbolje zna. Vještački oblak i brzo džubrenje zemlje. Allah poslanik kada se nam kaže doći će narodu koji ga prihvati, naredit će nebu da dadne kišu, doće kiša, naredit će zemlji da da rastinje i procvjetaće, probujaće i tako dalje. Doće narodu koji ga neće prihvatiti, taj narod će, kaže poslanik a.s. osvanit bez, u, u, u, s velikom sušom i bez išta od svog imetka. Vidite kad on bude radio čuda velika, oni koji budu vjerovali u ta čuda i volili materializam, a ovaj, kako zove, oni će hrlit za njim. Vjernici ga neće prihvatiti, ali će imati iskušenje siromaštva, suše, je tako, i tegoba. goba trenutno pokrivanje pustinskih i poljoprivrednih površina biljem. Kaže poslanik Ali Salam. I on će naredi zemlji da obraste biljem, pa će ona obrasti. Kako će se to desiti? da ne doživi. Ovo je nekoliko ovaj smutni džibrilovi, koji, ovaj, dađalovi koji spomnje poslanik Ali Salam u sajih hadisima. O, ono što je najvrednije možda svih ovih predavanja, Ja sam našao za shodno u ovoj temi da pričam zato što je svaki poslanik pričao i da je naš poslanik ali se nam kazao od Adema Pegambera pa do sunnjeg dama, do sunnjeg dana. Ne postoji veće iskušenje, jel tako, od jednog kog, od deđala. I ja i ti, brate muslimane i muminko, moramo znati šta je deđa. Pored ovih predavanja za koje ćemo dobiti evap, samo zato što smo se družili koliko je dobilo se činjenica koliko nije, koliko smo naučili šta, manje je bitno od toga da postoji u nama svijest ovaj odeđalu. U, na ovom DVD-u, ako ga budete polno pogledali, prepoznavat ćete deđala na svakom čošku. Koja je zgrada napravljena po njegovom jusu, ovaj, koja je ne znam ja, manifestacija po njegovom, vidjet ćete po znakovima, koji pjevač njega veliča i tako dalje i tako dalje. E, ono što Deđal primarno želi je zavlada svijetu. Ili imat vladu koja će vladat onako kako on kaže. To je jedna velika bolešćuga koju su mnogi ljudi, jel tako i mimo i prije Deđala imali, a to je da budu ovaj u cijelom svijetu, jel tako, vladari, da mu bude počinjen da radi šta hoće. Međutim, ni jednog poslanika, ali se nam od ovih vladačića nije spomenuo, da će imati ovakvu bolest. I poslanik Jalal e, Šanu iz svoje mudrosti, on zna kakve je poslao Deđala tako kakav jest. I vi znate, braćo, da, opet ponavljam i s tim ću završiti, da ono što piše Deđalu na, na čelu Kjafir, niko neće moći pročitati, tamam da bude docent, doktor, ako ne bude imana ima u Allaha ovaj, u svom srcu. Jer poslanik nas uči, ali salam, da će i pismeni i nepismeni vjernik to pročitati. Molim Allah Rašanu da nas zaštiti od deđala. Molim Allah Rašanu da nam dadne snage da naučimo oni prvi deset i zadnji deset ta sure Kef. I molim Allah Rašanu da ovo što smo družeći se za s ovim predavanjima od deđalu prenesemo i na druge. A pozivamo vas da svake nedelje posle jacije se družimo. Sad kad se promijeni vrijeme, bit će posle akšama ne radi ovoga, ne radi onoga, nego radi Allahove vjere. Da vas Allah šan nagradi na vašem strpljenju. Selamu alaikum.